não vou mentir, vou falar a verdade. Ai, é meu chato que eu vou dizer. Não vou mentir, vou falar a verdade. Ai, é meu chato que eu vou dizer. E, e, como que eu vou namorar você? Se eu só fiquei contigo na intenção de te fuder. Mas como que eu vou namorar você? Se eu só fiquei contigo na intenção de te fuder. Como que eu vou namorar se eu só fiquei contigo na intenção de te fuder, mas como que eu vou namorar você? Se eu só fiquei contigo na intenção de te fuder. Yuri Martins, 71 sacana. Depois que te comer, vai iludir outra piranha. Yuri Martins, 71 sacana. Depois que te comer, vai iludir outra piranha. Como que eu vou? Eu só fiquei contigo na intenção de te fuder Mas como que eu vou namorar você Se eu só fiquei contigo na intenção de te fuder Quem vai produzir? Yuri Martins? É o Martins? Ah, mais uma Pode ter certeza, é mais uma que eu estourar É mais uma Eu não vou mentir, vou falar a verdade. É meu chato que eu vou dizer. Não vou mentir, vou falar a verdade. É meu chato que eu vou dizer. Ei, ei, como que eu vou namorar você? Se eu só fiquei contigo na intenção de te fuder. Mas como que eu vou namorar você? Se eu só fiquei contigo na intenção de te fuder. Como que eu vou namorar eu só fiquei contigo na intenção de te fuder. Mas como que eu vou namorar você se eu só fiquei contigo na intenção de te fuder? Yuri Martins, 71 sacana. Depois que te comer, vai iludir outra piranha. Yuri Martins, 71 sacana. Depois que te comer, vai iludir outra piranha. Como que eu vou? eu só fiquei contigo na intenção de te fuder Mas como que eu vou namorar você Se eu só fiquei contigo na intenção de te fuder Quem vai produzir? Júlio Martins? É o Euro Martins? É, mais uma. Pode ter certeza, é mais uma que eu É mais uma. Como que eu vou namorar você se eu só fiquei contigo na intenção de te fuder? Mas como que eu vou namorar você se eu só fiquei contigo na intenção de te fuder? Como que eu vou namorar você se eu só fiquei contigo na intenção de te fuder? Mas como que eu vou namorar você se eu só fiquei contigo na intenção de te fuder? Yuri Martins, 7-1 sacana, depois que te comeu.